Me hace falta muy poco. Ya ha pasado algún tiempo y ya no quiero verte, ya no estoy tan loco. Porque de beso en beso ha logrado curarse mi corazón roto. Hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco. Yo sigo con mi vida y a pesar de lo malo ya le vi lo bueno a tu despedida. Aunque te piense a diario, pa' mí ya esta historia quedó concluida. Si ayer no te rogué, mucho menos ahora que ayer la salida. Me hace falta muy poco para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío cerrar esta herida no hace falta muy poco. Me hace falta una vida. Ya intenté hacerme el fuerte, ya intenté hacerme el macho, me puse la máscara de hombre valiente. Y aunque muerda mis labios, me sale tu nombre por entre los dientes. Pero a ti ni te importa, tú matas callada como una serpiente. Y que sigas tranquila, mientras yo sigo ahogando la pena que siento en un mar de tequila. Yo seré ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina. Porque para un mal de amores no existe la cura ni la medicina. Me hace falta muy poco este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y si errores de humanos contigo aprendí que también me equivoco. Y me siento confiado, a veces puedo verte y ya no me provoco. Me hace falta muy poco. Y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira. Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar este hace falta tampoco, no hace falta tampoco. Me hace falta una vida.